Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. September 28, 1960 Ang kapanganakan ni Bishop Socrates Villegas. Naging pari siya sa edad na 25 sa ilalim ng Archdiocese of Manila. Mula sa kanyang ordinasyon, Hinirang siyang kalihim ng yumaong Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin hanggang siya ay maging obispo. Mismong si Cardinal Sin din ang namuno sa selebrasyon ng pagluklok sa kanya bilang obispo. Maliban dito, naging rector siya ng Mary Queen of Peace, Our Lady of Rhine mula nang maitatag ito noong 1989. Makara naman ang tatlong taong panunungkulan bilang Auxiliary Bishop ng Manila, ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno sa Diocese ng Balanga hanggang sa ngayon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.